السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين بارك السلام عليكم ورحمة الله a je idan ba من ba mun آية karshen aya ta goma سورة البركة سورة إبراهيم وتزيد فضل الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مستدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يوكم ذا مثال فرقا آية كثرة لأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز التي ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم ترى إن باكد يأتي bisa ga cewa annan la khalaqa samawati wal ard cewa Allah ta'ala shi ne wanda ya halitta sammai kuma ya halitta kasa bil haqqi kuma ya halitta su bil haqqi da gaskiya ma'ana akwai hikima karkashin halittar su domin yace ma khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma batilan ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار باب يند ذا اي مهلك كما ذكر حتى سوى ذا قرب مثل ما ذا قرب وما ابدا مثل كنت بكر وضع وبالحق ان يكون في سنة ان ذا قد مثل ذا الله يعني سبحان الله بكي بالحق تبو بجسيا تبو دوته مثل ما بكي تتجمع ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق الجديد اذا قال الله تعالى ما فيه كثير دخول ابن توباب ويأتي بخلق جديد ya zo da waɗansu sababbin halitta waɗanda ba su ba don saboda ya wadatu da bari su su bil adama wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan kuma ba abu ne wanda yake mai wahala ba ga Allah ta'ala abu ne wanda yake mai sauki idan da ya so zartar zaka wato abinda wannan aya take nuna wa wadatuwa Allah ga bari mu ba wai Allah ya yi mu bane dan mu yana da bukatan mu a'a ya yi mu ne dan mu muna da bukata zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala in babu mu Allah yana nan a matsayin sa da Allah in a akwai mu ko mu fara muku maka mu cikin Allah ta karɓa mu ne ba a yadda za a yi mu yi sai da shi da san adam ba yin kansa da kansa ko babu yadda za a yi samu ba tare da mahalicci ba an kulku min gairi sai an hum al-khaliqun an khalaqa as-samawati wal arda bal la yuqinun وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا قدرنا ما لنا من محيط وبرزوا لله جميعا متى ذاك بين جبل الله جميعا جبائن أبو بكر برزوا في عبادي لأمام معنصنا نحن في المضارع من جبل أبن ذي قالوا لا بني أبائي بين جبل الله أبو بكر يوم يجمع الله الأول من الآخرين كنا ranar الله Allah zai fara na farko da na karfe gaba daya ba wanda zai fashi a wannan rana إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدا عدا وكلهم آتيه يوم القيامة بردا هو قياده قائم يوم يوم قائم بلسات أرضه إن هو برزول الله جميعا أما أن كانوا أهم بسيء ما في أتيه السنر جاكم بينا don تبتور bayyanar ba wanda za a yi كي ya saurin kai ce إن ba أقول في kiyama بني in kuma akwai shi da ba zai yi ba ku ka kamar an riga an dole ne ka haku joko lokacin da mutane suka bayyana gaban Allah gaba ɗaya me zai faru ka kama ko a sai mabiya wato waɗanda suke masu rauni sai ka faɗa lillazina takbaru da waɗanda suke shugabannin su masu girman kai su ce da su inna kunna lakum tab'an da san mun kasance mabiyan ku a duniya sannan mu za ku kai mu gaske sannan mu ku ne kalakalan kaiwa gaci fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay to a yanzu nan shin za ku iya wadatar da mu wani abu daga cikin azabar Allah min azabillahi min shay min ta farko da min ta biyu kuma ta bidiyya shin kuna da damar sai ko an da wani bangare da azabar Allah ya same mu قالوا إن كنت قبل منك في لو هدانا الله لهديناكم da Allah ya sa mun zama ko akan shirya a duniya da mun shirya da ku kun zanto akan daidai sai mu tsira mu da ku a yau amma yau mu da ku sawa'un alaina daidai muke mu da ku ba wani bambanci in ma akwai bambanci to bambancin kan juna da dan juna ne kaga dai a gare ne sawa'un alaina daidai abu yake yau akan mu a jami'ina shin mun furgita an tabarna ko kuma mun yi hakuri hakurin ba zai sa ake mana azaba ba firgitar ba za ta sa a tausaya mana ko ba a tausaya mana azaban ba tun da zai har muka saba ma Allah wannan shi ne ta kai tun da zai samu cin alaƙar isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inna ma tunzuna ma kuntum ta'malun ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ko oho tun da zai mutum da an sa kiran Allah ba a nan duniya Allah ya tsare mu da jin wannan take sai sawa'un alaina sai dai ne aka ina kin mun furgita mun tsorata ne an kadarna ko kuma mun yi hakuri da mu nuna gajiyawa ko furgita ba na min ba'i a yau dai za mu da wata mafaka inda za mu je mu guje wa Allah a ranar tashin kiyama to wannan shine muhawara da za ta kasance tsakanin shugabanni da suka ga mutane kan kasa da mabiya da suka yi bisan zai zai da shugabanni su akan kasa kowa zai kuka da kowa wannan abu Allah ya nuna kaza anan ya nuna abin zai faru a ina zai faru a filin tashin kiyama ko a cikin wuta amma can a wani wurin wato Allah ya bada labarin a cikin wuta ne wannan muhawarar za ta faru bayan an riga an ta wuta قال رب الوكيل ومن تدخل من قولكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لا نفتها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت إخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فئفا من النار قال لكل فئف ولكن لا تعلمون وخلقوا لهم بأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون mabiya ذات الكوكا kuka haka waɗanda aka bi الكوكا وأن يكون كيف wannan وأن takaitin duk wanda da haka duk wanda za ka yi wa ladabi duk wanda za ka yi wa biyayya ka tabbatar za ka gina ladabin nan da biyayyar nan gwargwadon yadda ya bayyana cewa yana zan kan tafarkin Allah kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani malami ba da mai yana kira mutane ne cewa abu ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam لقد فاز من كان النبي إمامه وهذا يرينا به لقد فاز من كان الرسول إمامه hakika duk wanda ya sanya annabi ya zanto shi ne jagoran ka ya riga ya rabo bil haqqi kenan wato mafhum mukhalafa na wannan baitin wanda bai sanya annabi ya zama jagoran ka ba babu shi da rabo ya tafi sa'adatuna masrufatun bittiba haka duk mai rina ce sa'adatuna arzikin mu a duniya da lahira masrufatun bittiba kar din shi ne sai mun ga annabi sannan mu rabota a duniya sannan mu rabota a lahira duk wani wanda kai na ta tawaye abin zai zama da sauki abin ba zai cutar da kai ba amma kawai annabi tawaye ta gari an fahimta ko saboda ka a hurtinka ya kasance wani ya ja ka ba a kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk malam da mutum ya kasance tafarkin manzon Allah ya tsora ka duk wani da suka tawatar maka Allah wannan abu annabi ne ce eh annabi ne in dai har shi masoyin annabi ne ba ko yake ce kafa kansa ba in kuma kansa ne ke so ya bude yi jariya da annabi to ka ga zai damu idan ka ce annabi yi ko bai yi ba to sai damu to wannan mai sabon kansa ne mara zuciya yana so ya yi jariya da annabi ya samu mabiya annabi kuma na da mabiya amma in dai na Allah da annabi ne sai ce lalle abu kaza shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلصتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستدرتم لي ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وكان الشيطان الشيطان زي فتاة أبو بكي يلا لما قضي الأمر لأن ذاك رجع تفكر على الأمر حتى قم الحساب إذن الجنة تبقى مكان تؤجير الرحمة لأن متابقة مكان تسكين أغابا فإن الشيطان يقول لنا بقضى أتكم متى بمدى مبيا يكي إن الله وعدكم وعد الحقيق lalle Allah ya yi muku alkawali alkawalin gaske cewa zai tafi kiyama cewa akwai gidan aljanna ga wanda ya bi ya yi muku duk wannan alkawalin na gaske cewa ku bi shi ku yi da'a gare shi ku yi da'a ga manzanninsa wa wa'adtukum ni kuma sai ne muku alkawali na gabu fa akhlaftukum dan haka kuma ka ba mu ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu إلا غرورا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وأن الفرق بين الوعدين وعد الله ووعد الشيطان Allah yana alkawarin gaskiya yana alkawarin cewa akwai gafara yana alkawarin rahama ke dan kuma na cewa in ka ga Allah talauci zai same ka in ka ga Allah za ka zama gidaje in ka kafa kudin ka wajen biyar Allah za ka talauci zai same ka ya ido ya ido kuma fakara da amurkun da safiya ni ta zan ka ga tafarkin farna shine yace nan yanzu zai tuna muku inna Allah wa'adakum bi'al haqq Allah ya muku alƙawari na gaske wa wa'adtukum fa akhlaqtukum na muku alƙawari na gabu na kuma saba muku alƙawari na gabu وما كان لي عليكم من سلطان دعني دعوت حجة أكنكم وابدا ندو قرب إذا وجنك ديني قوي لا يمك روحي لي سين الله جو وما يعدون بشيطان إلا غرورا كذا غرور جاء ذا حجة بنيها روحي كذا روحاني لذي بسم تطعني في السيطة كذي فوانا انسان كوي جنكو حجة كوي جنكو كنكو جنكو in yi ce wa mata a alaikum yin sultani ba mu da wata hujja da na gabatar muku a rubuce cewa abin da muke kiran ku akai na sako wato shi ne hanyar bi ban gabatar muku da wannan hujjar ba ba in yi ce dan ya ba da aya ko ba ko kuma wa mata a alaikum yin sultani ba mu da wani karfi a kanku sai ka wai da karfi na kama kuma kan fara ku zuwa ga barkin barna ba haka ne muku ba abin da zai ce at-tazmin ne kawai kawai mutum ne aikin karna sai ke dan ya kawata maka shi ya maka canji ya kada maka kalarawa ya fito maka shi a tsakar ci gaba da binnanci da wayewar aiki da fasira da sanin ya kamata karna ce ta duk waɗanda ke dan ya fatar ba wai kama sai da igiya wai zan je ke su gidan barasa ba ko ya su gidan kilasi ba ko ya su inda ke farna ba kawata muku aiki ne wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fa qad an sabili fa hum la yahtadun وزين له الشيطان أعماره فصدق عن سبيله وكانوا مستبكرين شكرا لكي اي قتل تزيين يمكن قوة تنزيك وكان قوة تنزيكنا أي شيء لنبع تنزيه كما تبرئي لأجل تسيك وما كان ذلكم من السلام فأول كنتنا كما كنا ذاك كان فرناها عندنا إلا أن دعوتكم فاتيد سوى لا يكرمكم نقوى تعدين نعمة تنزي نجارة فاستجبتم لي وفي وجهة أنت منك da haka fa la kada ku zarge ni a yau dinnan cewa kun samu kanku cikin azaba wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku ma ana bi musrifikum ni yau dan isa in zan mai taimako gare ku ba wa ma antum bi musrifiyya kuma yau ku zanto ku isa ma mako gare ku ba ni ba zan iya mako muku ba ku ba za ku iya mako ba ni da ku duk da jiyayyu ne yake inni kafartu bima ashraktumuni min qabli kwata kwata ni da ma na dukulewa shirkar da kuka yi mun cewa ku sani in zama abokin tarayya ga Allah ni da wannan yi da wannan ba na san ban isa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunziruka min kabir sai bujire ce wane ne a hada ni da Allah a ce ina da wani abin da zai yi irin yadda Allah ke yi ban san ban kai wannan matsayin ba bai isa ba inni kafartu bima ashraktum min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim Allah ya lalle azzalimai suna da azaba wanda take mai radadi Allah ya tsare to wannan shine sakamakon azzalimai wanda suka fita farkin kenan suka fito yanzu ka su kenan to menene sakamakon mummune kuma waɗanda suke yaƙi kan zukatun su shi ne Allah zai faɗa da ya udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idni rabbihim تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن بسك الإيمان بسك أيك نبري كما جاء في درد جنات جدا الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولمنا غدانا أدركتم بين أينك كما سنة ما تدوما أتم جدا الجنة باب كوفا باب متوى wannan shine bambancin daɗin duniya da daɗin lahira daɗin duniya zai yanke yamma saboda tsufa ko don saboda mutuwa tana cikin jin daɗin ka suka ta zo ta tsufa ga kuɗin ba halitta da daɗin ka dinga jin ɗanɗanon jikiri ka dinga jin zafin sukari saboda ka tsufa sun karka duk kawo samu kamoji ka yi zaɓe zafi, ka yi duk abin da za ka yi har ya zai tafiya kake ta ƙarin ba yadda za ka yi to ka ga ta ɗin duniya ke ta da tabbata da kan tabbaci ne da alƙawarin da kuma ta ba ta kafa shi ne ibn al-qayyim ke ita duniya ba yadda ka san kariya haka la tasbutu bi zawjin wahid ba ta tabbata da mutum daya da ke kai ne nata, naka ƙarya take yau kai ne nata da kana nan gobe kuma duniya ta sake ka kuma gobe kuma wani ne nata. jibo ne naka to haka duniya ta jiya wani ne kuma suna yau kai ne gobe kuma wani ne kuma suna ba kai ba jiya wani ne gwamna yau kai ne gobe kuma wani ne ba kai ba halafatna na Allah ta tuna uhudana ta ka anna halafatna na Allah rantsuwa duniya take mana wallahi ba za ta saba alƙawari ba sai ka ce rantsuwa sai sai ka saba din dan saba ya take to don saboda haka tun da ba ka tabbata bai kamata mutum ya biye ba ba to su waɗanda suke wato gidan aljanna wannan tsufa ba da ba ba magana tsufa kowa za a bar shi ya zanto matashi ɗan shekara talatin da uku kada ka kace da jin karfin su ba tsufa kuma aka za a bar sannan kuma babu nikuwa an gane ku to shi ne wato ainihin ni'ima ta ya zanto kayan su ne fiya bi izini rabbihim wannan sakamako da izini ne na ubangiji da iyyatuhum fiha salat جاي هو بك أكاليك في صلاة أولئك يجلون الجفة صبروا ويلقون فيها سهية وسلامة خارجون فيها حتى نتم التقرب ومقام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لذلك دعوا بمجنك كما كنت بدأجي وأن أتفي وأمن الصالحات وأن تنكم ذكرا من توقع الظالمين waɗannan aka ce sakamakon ta aljanna ta jirgin ta tal anharu ga abin da ya fasa wani a cikin sahi Za su da wata magana sai sala a sala dai kuwa kuka na juna waɗancan kuma la'antar juna kullama ta kalar ummatun la'anar ukhtaha duk lokacin da aka kawo wani tawada aka shiga cikin wuta sai sun tsine wani wanda suka samu a ciki kuma in waɗansu suka shigo su tsine musu albarka haka suke tala'anta da juna waɗannan kuma jizo mai gurfatar da mata da ruwa wai na kauna fiha tahiyatan wa salama wancan zage-zage waɗannan sallama kaga bambancin sakamakon guda biyu ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أقلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا shin ba ka duba ba ka da mutum ya ga game da ubangiji ya buga wani misali misali ko shi shine kalimatan tayyiba Allah ya buga misali kalma da dada kalma da dada mafi da'in kalma ita ce kalmatu la ilaha illallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairu du'a khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in yake mafi fikiyar addu'a addu'ar da aka yi ranar arfa wannan ta fi kowace tsada da muhimmanci mafi cikin abin da na faɗa ni da annabawan da suka riga ni zuwa shine ne la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد wanda yake mafi cikin abin da na faɗa ni da dukkan annabawan da suka gabace to kaga kalmatan tayyiba ita ce kalmatu shahada ke an gane ku Allah ce mutanen kalma wadda kuke da dada ta shajaratin tayyibatin kamar bishiya ce wadda kuke da dada wadda kuke da inuwa kuke da itace kuke da kuma rafa kuke da ganye ita wannan bishiya tabbatacciya asluha sabitun cikanta ko kaiwarta da tabbatacce ne a cikin kafa sai da ta riga ta tafi da gindin ta cikin kasa wa farquha fi sama kuma wa ta'antin rukan ta fi sama shi kuma yana sama rassan ta cikin sama to shi ne malamai suka ce kalmatun tayyiba da dadar kalma da dadar kalma la ilaha illallah da ka ce ka shajaratun tayyiba to wannan gummuni kenan da dadar bishiya gummuni kenan an gane ku asliha sabit ita wannan daddadar bishiya wanda aka ce shi cikin ta na cikin kasa mummuni kenan sai ka yi don ku a cikin duniya yake wa farqu hafi sama amma ayyukan ta gaba ɗaya kullum ana ɗaukar su zuwa sama wurin Allah ta'ala addu'o'in ta na alkhairi ana ɗaga su zuwa sama an sama ha sabitun wa farqu farquha bisa tu'ti ukulaha kullu hinin bi'in rabbika ita wannan ita ce da cikin take kaza reshen ta na sama tu'ti uku laha kullu hinin zaka ga tana bayar da ƴaƴanta tana bayar da amfaninta kullu hinin a kowane lokaci bi izin rabbi jabirin da izin rabbi hako da izinin ubangijinka to wannan irin din shine suka ce kowace shekara ke domin suka ce wato kalma dai la ilaha illallah bishiya din da ake nufi mummuni ake nufi amma sai aka buga misalin su da itaciyar dabino domin ita ce sadarkin da kamar da annabi an baka cikin wani hadisi na Abdullahi ibn Umar an gane ko itaciyar dabino asbaha sabiqun za ka samu cikin ta yayi kasa sai da duk iska da ya tsaya da ita wa farquha fi sama rishin ta kuma yayi sama tu'ti ukulaha itaciyar dabino take bayar da dan itacen ta kullu dinin kowace shekara ba shekarar da za ta yi ta sai ta bayar da raya bi izin rabbiha to wannan misali shine Allah ke wayar da Allah al-amsal min nasi Allah tana buga misali ne ga mutane da Allah ne ya tazakkaruna don ya saka tunani su gane me ake nufi da wannan itaciya shine suka ce in dai itaciyar ana nufin bishiya bishiyar dabino to ana nufin mummuni da yake kenan sai zan to asbaha sabitu rikan ta kasa mummuni na sararin duniya na ayyukan sana alkhairi وتظهر السماء كما وضوء في تكون تلا سماء ليس أن تنا سماء وضوء أنكو أيكم من من كل أنا أقدر أبدا وضوء في تكون تنا ليس أن تنا سماء وكيف أنت كل أنا أقدر أيكم من كل أنا أقدر كما كل أنا أقدر أدعى تدريس الخير عندها نقول كما كل ملائكونا عندك أنت أصابر الله رمضان أصابر الله أصوه أصوه رمضان وإلا تأذكر الحكم أصلا سماء shi ne wakar wa hatu tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha sai dan to mun ne ko da wani lokaci yana cikin ayyukan da'a ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub shi ne kullu hinin bi izni rabbiha shi ne allati wa yadribu allahu amsal lin nas la'allahum yatafakkarun ubangiji ta'ala na buga misali ne ga mutane ko sai to wannan misalin itaciya da dada kenan da misalin kalma da dada yanzu misali da biyu shine misalin kalma mai muni da kuma ita ce take mai muni su kuma an misali misalin ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتسقط من فوق الأرض ma لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الصادق في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة قبيحة مثال الكلمة وحدك ممونر كلمة ومرة جاتين كلمة wato kamar kalmar kafirci kenan kalmar da ta kunshi bijire ma Allah da yin tawaye da manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar da ta kunshi siffanta Allah da wani abu na tawaya kamar ka ce yana da ɗa ka danganta masa ɗa kalmar da ta shafi danganta Allah zuwa da tawaya kamar ka ce yana da abokin tarayya wannan ita ce kalmatul khabitha mummunar kalma kenan to misalin mummunar kalma kuwa da shajaratul khabitha kamar itaciya ce wadda take mummuna shine kike cewa kamar ita itaciyar madaci kenan waɗansu ce a'a kamar ɗan tsiron nan da ake kira guna na hanzar wato na guna kenan guna wani ɗan ita ɗan tsiro ne da ke fitowa sai yi ɗaya sai yi yaɗo a ƙasa ko wani ɗansa kamar kan lemo za a ɗansa kore shi ba abin da ke cikin su zai ɗaki dabbobi ma ba ta amfana da zarafin kabisa wanda ba wanda ke amfana da shi an gane ku ta shajaratin kabisatin kamar mummunar itaciya ce ko mummunan tsiro ujutustat min fawqil ardi sai aka turo ta zuwa saman kasa ta yadda a kasa ba ta sai wa duka rike da ita an gane ku ma da amin qarar ba ta da wata tabbata wato ainihin a cikin kasa don ba ta da saiwa da suke rike da ita kamar yadda ita itaciyar farko take da saiwa ita wannan ba ta da ita. Wato misalin dukkan kalma take ta kafirci idan mutum ya furta ta ba ta da wani amfani da za ta yi wa mutum tamfar yadda itaciyar da ba ta da sai wa a ƙasa da za ta amfana da inuwarta ba ko ka amfana da ganyenta ko ka amfana da ƴaƴanta amma ce da ta tafi cikin ƙasa ita ce za ka iya amfana da inuwarta ko ƴaƴanta ko ganyenta ko duka sauran da wani to Allah na buga misalin itaciya da itaciya don yi buga misalin mummuni wato shajaratan tayyiba kenan kafiri shajaratan khabisa kenan Allah ya kare amma kalma tayyiba la ilaha illallah kalma khabitha kuma shine dukkan kalma allati tadammanat al-kufra dukkan kalma da take wani dangi na kafirci ta zanto kalmatul khabitha ma laha min qarar التي يثبت الله الذين آمنوا Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabit da tabbatacciyar magana fil hayati dunya nan rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma rayuwar lahira to cewa magana ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to imam bukhari ya yi da cikin littafin sa yake babun yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya sannan aka karkashi ya koro hadisin bara ibn abi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan alqawlu thabit fil hayatid dunya yake fadalika la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato kalmar shahada ita ce alƙawlu sabi Allah yana tabbatar da mummunai akan kalmar shahada a gidan duniya kuma su ci moriyarta a gobe kiyama sai da ba ta kaucewa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah abin nufi ba wai ba ta inkarin kalmar ba a'a ba ta wani aiki da zai warware la ilaha illallah kamar yadda ba ta yin ayyuka da za su warware muhammadu rasulullah kun fahimta da kyau ta iya yi wa fara jira kalmar kullum tana zikiri da ita ka faɗa sau ɗari in ta su ɗari da yamma amma aikin ka ya warware la ilaha illallah ko aikin ka ya warware muhammadu rasulullah yaya al'amarin ku la ilaha illallah ma'ana dai Allah na abuda illallah wa la nusrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ma'anar la ilaha illallah ba wanda za a bauta wa bauta ta zanto ta tuntunta sai Allah wannan yana nufin mutum ya nisanci dukkan shirka babba da karama dukkan wani nau'i na shirka mutum ya nisanci shi duk abin da mutum ya ce wannan shirka ne sai ya nisanci to wannan ya tabbatar da la ilaha illallah ta shirka amma ya yi ya tabbatar da muhammadur rasulullah kuwa to shine abu guda hudu sa'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara وترك ما نهى عنه وبدل وأن لا يعبد الله إلا بما شرع duk abin da annabi ya umarni sai ka masa da'a abin da duk ya ba da labari wanda hankalin ka ya gano da wanda bai gano ba da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam karka ce da hankalin na bai gano ka ba da hankali ba zan yi da wannan hadisi ba a'a ka fahimci hankalin ka karka fahimci hadisin annabi sannan duk abin da annabi hana ka da nisan ka sannan kada ka kuskura ka bauta ma Allah akan wani tsari sai a tsarin da annabi ya bayar cewa akwai wannan da kaza ibada ne sannan ka wannan kenan yana nufin nisantar dukkan bid'a bid'a karama da bid'a babba to dukkan mutumin da yayi wannan a rayuwarsa ya tabbatar da la ilaha illallah ta hanyar nisantar shirka ya tabbatar da muhammadur rasulullah ta hanyar nisantar bid'a to irin wannan shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli as-sabiq fil hayati dunya wa fil akhirah dan kada ka rubu da ta'a shine wanda ya la ilaha illallah su dari da safi ya la ilaha illallah su dari da yamma yana tsalle yana menene to wannan aikin farko ya kare la ilaha illallah to asali ba wai sai kunta ta abu bane ba tabbatar da ma'anar ta tabbatar da ma'anar la ilaha illallah tabbatar da ma'anar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anar sabbitu lillahi alladhina amanu bil qawli sabit wannan kuma abin da yake ba mu darasi shine idan ba Allah ne tabbatar da kike da farko shirya ba da karan da za ka ga ta gano shirya ba to shi har kullum duk yadda ku danta akan aikin alkhairi ka ga wani dan uwanka akan cikin alkhairi ka rinka mata addu'a Allah shi yadda shi ko kuma kana yin addu'a Allah tabbatar da shi kada ka taɓa daukar cewa mun kai da mutula sai in Allah ya tabbatar da shi za ka tabbata don Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallama wa laula an saddaqnaka laqad kitta tarkanu ilaihim شيئا قليلا اذا لاذقناك بئس الحياه وبئس الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا يجي بعد من تبتكر بكيبا بعد الثبات من الله تثبيت من الله تعالى تثبيت من ربانه بعد من تبتكر بكيبا لقد كنت تركم إليه أو لا يقلت جاكا تركت هو أبريكي شيء أم قليلا وجو كبير السنونة أبنى تنزل كنت جاكا وحكا إذا لا أذقناك بإذن da mun ninka mata azaba a rayuwa da kuma azaba bayan mutuwa Allah ya ce walaula an tabbatna ka ba dan mun tabbatar da kai ba yanzu amma da kabar ka da Allah ne yi ya tabbatar da to wannan tabbatarwar ita ake so kowa ya rinka roƙa ni wa kanka da ka muna cikin mata da magana iyamun lalle kai azumi kai ka roƙi Allah ya Allah tabbatar da bidadigaina akan ta kanke madadi inda haka da barin da za su yi labari wanda kuma kana karna ya Allah ki yadda wani ya Allah ki yadda wanki ya ubangiji tabbatar da mu ka tafi da ni to sai ka samu cewa da cikin bayan da ya tabbata Allah da dina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah kun da aka kai buga da aka ko iya kawa annabi sai aka tabbata da shi ga kika gani wata ayar kuma take kazalika min sabbita bihi ko ahada li yuthabbita wa to Allah ne yuthabbita bihi li yuthabbita bihi ko ahada هو ومن تثبيت كل سمة يارو جسد ويذل الله الظالمين ألا ما ألا كرد يقوم بكشاء الظالمين معنى يكدا كم بسودة ترقم بشياء ويفعل الله ما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 da masa wato wannan aya duk da cewa tana magana akan waɗanda suke zaman da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin shugabannin Qurayshawa da suka kiza suka zuga mabiyan suka biza akan tafarkin barna to tana da kasuwa akan dukkan wanda ya ja mutane akan tafarkin barna ko a da sun ko a yanzu wa hannu kuma al-bayat suka shigar ko suka saukar da mutanen su a gidan wanda yake na fata gida na halaka kenan albawa jama'a na alhalaka Allah ta jahannama ya kuma naka jahannama ita ce gidan da za ku shiga wa bi'sal qarar sir da matabbaci idan ya zo to shi ne wata jahannama Allah tsare ni wa ja'alu lillahi andada abin da ya faru ne sun sanya ma Allah kishiyoyi li yudillu an sabilihi dan su kautar da mutane daga tafarkinsa da Allah ke kun kace da su tamatta'u ko dan ji daɗi ka dan a rayuwa a rayuwar ta duniya fa inna masirakum ila an-nar ko sani da makomar ku ila an-nar ya zuwa ga wuta ne wanda za ku shiga har abadan abada Allah ya sani ma'ana sanya ma Allah kishiyoyi kuma sun ja mutane akan قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قلت فقال عبادي جبائنا الذين آمنوا waɗanda suka yi imani abinda za ka ce da su ka ce da su yi kimu salata su rinka tsayar da sallah wa yanki mara ma razaqnahum kuma su rinka ciyarwa daga cikin irin abin da muka dace na dukiya sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane wannan ciyarwar ta wajibi kamar abin da ya shafi zakka da abin da ya shafi ciyar da iyali da abin da ya shafi ciyar da iyayenka da jeyi wanda ba su da karfin ciyar da kansu wannan ciyarwa ta wajibi ce da kuma ciyarwa ta nafila wanda da kike maka dukkan wani ma'abucin bukata da ke da su rinka ciyarwa da cikin abin da muka ba su sirran wa alaniya a sirrance da kuma a wato a sirrance idan abin ya kamata a yi a sirrance a bayyane kuma in ya kama a yi a bayyane shi ne malamai suke cewa idan za ka bayar da zakka ta wajibi ya kamata ka yi ta a bayyane hikimar yin a bayyane don ka korewa kan ka tuhuma kada sai aiwa na baya fitar da zakka sannan kuma da kowa ya ɗan uwanka masu arziki cewa idan an samu fitarwa ake yi in sun ga kayi in sun ga kayi su ma sai ne kokari ne amma in za ka yi sadaka ta nazira to mafi falalan ka shine ka yi ta a goyi ba tare da kowa ya sani shi ne kan yi cikin hadisin bukari wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asqaha hatta na la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu cikin mutane guda bakwai da za su kasance karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala kace su ciyar daga cikin abin da muka ba su sirran mu'alani min qabli an ya'ti yawmun la bai'un fihi tun kafin wani yi ne ya zo, wanda babu hada hadar kasuwanci cikin wala khilal sannan babu abokantaka ciki ba cewa wani abokina ne babu sarayya in suka ce khilal jam'i ne na kulla kulla din kuma can Allah ya ambata cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la qullatun wala la tafa'a wal kafirun hum zalimun wannan suka ce khilal jam'i ne wato ba jam'i bane da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 shi ne wanda ya halitta sama kuma ya halitta kasa wa anzala minas samai ma'an kuma ya saukar da ruwa minas samai wato ainihin daga cikin girgije kalmar as-sama tana daukar ma'anan sama tana daukar ma'anan girgije kuma fa akhraj bihi min as-samarati rizqan lakum asabu da ruwan nan sai Allah ya fitar da wato min as-samarati dangogin kayan itace rizqan lakum wanda ku arziki ne gare ku shine can sarki da zo a cikin wato sarki fa a farko farkon sarki fa an da na bihi jannatin wa abdul hafiz wa nakala ba ta fatin la aqalu nadir rizqan lil ibadi ka da mun san mutum ubangiji ya fi da mun dan ya zama arziki gare ku akwai abincin ku akwai abincin dabbobin ku akwai ya itaciyar da kuma za ku shafi mai na girki a jikinka akwai kuma itaciyar da za ku samu wani ma'adanai a jikinka wannan duk arziki ne gare ku wa fakkara lakum al-fulka ubangiji ta'ala ya hore muku jiragen ruwa lafazin al-fulk yana nufin jirgin ruwa kuma yakan zama mudakkar yakan zama mu'annas yakan zama mufrad yakan zama jam'i ko jam'i ne ana cewa al-fulk mufrad sun kama al-fulk mudakkar mu'annas dukkan su da al-fulk Allah ya hore muku jiragen ruwa manya-manya da kanana litajriya fil ahli bi amrihi don saboda su gudana a cikin teku bi amri da izininsa da umarninsa kenan a ce ba wani aji ba ne ba wani gabo ba ne ko da fa'idu ke rike jirgin ruwa ya hana su nutsewa da mu a labto masa kan kan na shinkafa a ɗoro masa motoci kuma ya kawo nan gurin ba tare da ya nutse ba yayin da in ka ɗauki roban da ke hannunka kai guda cikin teku ya zo ne nutsewa da mu amma jirgin ruwan bai nutse ba saboda me bi amri kenan litajri fil bahri bi amrihi saboda jira da ruwan suna gudana da umarninka da ganin damar su kike da kike ba wata kimiyyar da kike sarrafawa ba ganin dama ne tafsirun rabbani korewa ke kai ubangiji wa sakkara lakum al-anhar kuma ubangiji ya ko ya hore muku koramu wato al'anha anhar dan ina na nahar nahar shine dukkan ruwan da ke gudana rani da damana kamar irin su ribanai da dinnan kamar su nujinoi kamar na ina ne da kuma gurin da ke wa sakara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn ubangiji ta'ala ya hore muku ash-shamsa kallon rana wal qamara da kuma wata da'ibayn masu dawwama wajen aiki. kullum rana sai ta fito kuma duk dare sai wata ya fito sai da kowa mutu tsakanin farkon wata da karshen wata da tsakiyar wata amma dukkanin ko waɗanne suna musu hidima wannan rana ya haskaka muku duniya don su neman abinci sannan kuma idan kun yi shuka rana ce za ta fita a shukan nan ta dore har ta haɓaka sannan kuma farin na ya ta haske da daddare sannan kuma idan kun yi shuka wato tsiro ya fito farin wata ne yake yin barbara ta yadda wannan tsiron zai kasance ya amfana ya nuna har an zo an ci wa sakkara lakum al-layla wan nahar ubangiji da Allah kuma ya hore muku dare ya hore muku yini kowanne akwai ni'ima a ciki dare da ta ka huta yini kuma ka fita ka zarkazar ɗinka da neman abincinka wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roki wa in ta'uddu ni'matallah inda ake za ku yi yunkurin kididdige ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku yi kirge su ba ba za ku yi kiyaye adadin ni'imomin ba sun fi karfin ku kirge ayoyin Allah ni'imominsa wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi sama'i rizqukum وما تعظون فيرد السماء والأرض إنه لهبكم مثل ما أنكم تنتقون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يقصد ربك أنه على كل شيء كبير بسبب دك وانا بيرمونين ده ذاك الكتاب من من بيتك سابقا لن يكمو وانتك سابقا دنيا بيتك موري واري إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان أما لن يجنس كان أدم shi yadda yake lazalumun yana da yawan zalunci sannan kuma kafarin mai yawan kafircewa mai yawan tawaye ne da ubangiji sai kai wanda Allah ya rufe suna istisna ya zo a wajen surorin wal asri innal insana la fi khusr la fi khusr din nan shine na zalimun kafar amma can da ake ko gaskiya illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr shine ko ba da kufur zalum ba da kufur kafar da haka anan duk da babu illal ladina amanu anan amma a ma'anan ta zaka hayawu idan kace innal insana mazlumun kafar azuki sai ka halalu illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr saboda qur'ani kafi suna fassara shi sai idan kace lalle dan adam yana da zalunci yana da kafirci sai a dauka wannan sifa ta dukkan dan adam amma da sifa ta dukkan dan adam da akwai wadanda aka yi ko gaskiya akwai waɗanda akwai exceptional a cikin an fitar da su su ban da su su ne waɗanda suka ambata su cikin sai akwai وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أسلمنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أطعني فإنك غفور رحيم الله تعالى قال إبراهيم سنأتر الأمة كلوكة عند النبي إبراهيم يكي ربي يا إبن جدنا اجعل هذا البلد آمنا ka sanya wannan gari na makka ya zanto a mutum wato wani abu a cikin sufin fakara ija alhaza baladan amina aka kawo shi da na kira a nan hazan balada aka kawo shi ma'arifa me yasa ana aka sa alif gulam me yasa aka aka sa alif gulam to ko Allah ne ya sani hikima ta ce kissa aiki amma kalan magana kuma yake canjawa shi yasa suka ce cikin alqur'ani babu maimai ko da kissa ta maimaitu sai ka ga wata fa'ida a wani wurin da babu ita a wani qalu arjihu wa asahu wa arsil fil madaini hajirin wannan a cikin kenan sura arab amma kan qalu arjihu wa asahu wa ba'at fil madaini hajirin kan an ce arsil nan an ce wa ba'at يأتوك بكل ساهر أليم أسرة الأعراف أسرة يأتوك بكل سحار أليم kan an ce sahir kan an ce sa'a kuma duk sun san ɗaya ne? a cikin sura bakara in ji Allah hada baladan a aka kawo wani da nan kira anan hada balada aka kawo su ma'arifa me nan sa alif da me alif da shi yasa suka ce cikin alqur'ani babu mai mai ko da kissa ta mai mai su sai ka ga wata fa'ida a wani wurin da babu ita a wani wurin قالوا أرسل وأخاه وأرسل في مدائن الهاجرين وما أذكر جنة سورة الأعراف أما كان قالوا أرسل وأخاه وبعث في مدائن الهاجرين كم أنت أرسل ما أنت وبعث يأتوك بكل ساحر أليم أترك الأعراف أتعرف يأتوك بكل سحار أليم سهل ساحر سهل سحار كما تتكلم لوك في أن السلام والسلام يتكلم سكتي إن لنا لأجر من كل نحن ظالمين أترك الأعراف أتوقع إن لنا أن على الحمد لله لأجر من كنا نحن ظالمين قال أترك وإنكم لمن المقربين أقول العرب الشعراء قال لها وإنكم إذا لمن المقربين ساعة الإنسان لما له من قول فرعون إن هذا لسائر الأبيب ساعة الإنسان لما له عونه إن هذا لسائر الأبيب ساعة الملك من كتب فرعون أنه متوقع فيه ما أتكي فرعون من يسوع ملك أنه متوقع فيه مدين كتبه shi ke sani to wannan wato mu'jizan alqur'ani ke kalam magana da yake tantuwa ke sa ta mai mutu kuma kalam magana ya tantu akwai hikimomi gargashin wannan akwai littattafai da malamai suke gargashin wannan akwai mutasabih alquran da imam al-karmani akan wannan akwai mulaka ta'wil na abu bakari al-ansari akan wannan babu yadda zai sai ce ma me yasa can me yasa can aka ce kaza ba aka ce kaza yace idza la hadha al-qalb aminan ka sanya wannan guri da wanto abuntacce wajen rubuni wa baniya ka samar da ni ni da dangin gidana ni da ƴaƴana an na'budul asnam kar mu bota wa kai to kaga annabi Ibrahim alaihi salam da annabta da wahayi duk yana ganin wannan kadai ya kamata kuma bai wani karba sai ya tsara da addu'a cewa dai Allah ya kare shi daga fadawa cikin shirka to wai ne kuma mutum annaba ya kasu suna jin tsoron fada cikin shirka wani nubin yau bani ya annabi da asira rabbi ya alfiya ubangiji na innahunna adlanna kathura min an-nas lalle su gumaka adlanna kathura min an-nas sun fitar da dama daga cikin mutane sun kauce da daga tafarkin shirya faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah duk wanda ya ji ni fa innahu minni to yana cikin zurriyata yana cikin al'ummata wa man asani wanda ku yi kada mun فإنك غفور رحيم يا الله كين اللي جابرك مكين اللي جنكي هو سيد جنا سواك سيد سيد سيد أبنت أنك يفرار وقتا سيد أبنت أنك يفرار وقتا أنك يفرار وقتا أنك يفرار وقتا أنك يفرار وإن تذكر فإنك أنت العزيز العزيز لكم إذا فهمت جاني فإنها مني ومن أساني فإنك غفور رحيم أفانه متاكبها كيبا لكي ربنا إنك آتيك فرعونا وملأهم زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا أن تجد ربنا طمير على أموالهم وتجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله يتكلم جيبا دعوة كما قلت يا الله كذا فرعون ملك كذا دولة كذا عدد الأرض يا ذو كمينة كفا مكة يا كوكا تفرقك يا الله لا نتعب شيء تدمر dammar الأرض كي kasan kowa ya huta ka lalata kun bidocin da kumbo kumbo din zuwa kun ku rinka haduwa a sama وقيت على أموالهم وقيت على قلوبهم يأخذ أبنجي كما سر الثمني تسابقهم في حياتك فلا يؤمن من جنب الذي إلا لذا السائر والعذاب الأليم حتى يكون عذاب ربي معناه يكون عذاب يعلو بجي ko ka ga ko haza dan dole a bi jami'a ko ko ka ga ko haza haza ne a bi ko ka ba ko ka ga annabi Ibrahim shi shi ya sanarwa annabi ko Allah ta annabi Musa ke shi ya sanarwa annabi Ibrahim kuma ya sanarwa haka annabi Nuh ma shi ya sanarwa yake rabbi la tuzra lil ardi مسلم الكافرين يرى إنك إن تبره يدل عبادك ولا يؤذي إلا فاجرا كفارا هذا كان يتابع أن بوا وند في ذرية فاضها بفاض ومن ذلك أن بوا وطلع في بين طلع في بين النوح وطلع في بين عمران لكن إن الله اتبع آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذ أن بوا يجب أن تجد الجسوة ذرية بعضها من بعض zuriya ce ta halayya iri daya to me yasa wannan ya addu'a mai zafi wannan ne ne kuke shine suka ce annabi nuhu wahayi ake aka sanar da cewa ba za su taɓa imani ba to tun da ya samu wannan tabbacin ta zai sa musu addu'a kuma mai zafi وأوهي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تتبع بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأي سوى تفسيرك to shi ko wannan wata ba ya ta sanar aka ci ba wayi aka aka sanar da shi ba amma su ne suka ce inda duk zai kawo ayoyin duniya da mutum duniya ba za su yi mani ba wa qalu mahma ta'ti hadhihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin yo me rage kuma sai ko yanzu ne wuta wuta sun ce duk hujjar duniya in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 يقول ربنا يا أبنجد المؤمنين أسكنت من ذريتي ni na saukar da wani bangare na zurriya ta biwadin na gairi bi zarbi biwadin a wani fili a wani tazazzabo idan an ce wadi abin da ke tsakanin dutse da dutse latar wannan wurin shine wadi kuma galibin ruwa na bi sauka na saukar da zurriya ta a wani wadi gairi bi zarbi wanda ko kuka babu aure kuka babu da kowa wato na kan tazazzabon makka sun kafin makka ta zama makka sun lokacin da komai ta ɗauki sai dakin ta ga aure أليس كنت أكوني ذا عندما هذا الأوري عند فريشة المهرب أولا تايكن كار وانده كنت الفرما أولا غور ميسا وانده تايكن حلق تايكن كابيت وربنا يسيم الصلاقة يا الله ما تسد هو أنه ربنا سيارة صلاة يا سبع تايكن فجاء الحق لسنين الناس ذاك تتركت رزوك أتاهم ونفنك لنبي تاريخ ta'awi ilayhim su karkata zuwa ga su durriya ta zuwa ga dangi gida na su zo su lawo maka zama gari warzuquhum min as-samarati da kuma arzuta su min as-samarati daga cikin dukkan dangin kayan gidaje la'allahum yashkurun ko sa zanto masu godiya a gare ka ko kuma zanto masu godiya a gare ka annabi ibrahim ya yi wannan ne lokacin da allah ya umarce shi ya ɗauko ɗansa isma'il yana sabuwa yana yaro karami tare da mahaifiyarsa ya zo ya ajiye su a wannan wuri tun daga kasar iraki ya taho da su ya zo daidai ɗakin ka'aba ya ajiye su ya juya zai tafi matar ta ce allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarci ka da haka ka bar mu wannan wuri ba dan adam ba abinci ba ruwa ba komai yace Allah ne ya umarci sai in dai shi ya umarce ka da wannan ya ka zai kusa samu ba daga ita sai dan abincinka da dan zallanta na ruwanka abinci kare ruwan sa kuma kare ya ne rinka kwala ba ta karin da kai kawo ya ya za ka yi ta haidukan safa da leko ko ta hango dan adam ko bil adaba ka sauka da haidukan marwa ta leko ko ta hango dan adam ba ta ga kowa ba kana wannan sai yi, a inda ta ajiye jaririn bayan ta kusan sai da tsammanin na kawai salaka ta zo zuwa wajen kawai sai ka ga ruwa na bugowa a wajen to shi ne asalin rijiyar zanzan ruwa da mutai kare ya ci gaba da zama a haka sai kabilan larabawa bani wanda sun taso daga yaman lokacin yaman tunubin nike saboda an samu garin saba wanda tun lokacin annabi Suleiman wannan gari yake inda wannan matar ke mulki wanda kuke ce mata bulke su da da hadisi ne kuke sunan da bulke su ba a isra'iliya din ala kullu halin mu ba ta haro bulke inda alhudu hudu yi ganta yake shi suka min sab'in bi nab'in yake inda Allah ta kada kana bi sabain fi maskanihim aya din da kan yamin mutuba su dinne ne sun tuni kajiran balutur sun taso daga yaman za su wato wajen kudu makka kenan a lokacin nan nan ne gari lokacin makka da madina duk da gari bane ba dajin Allah ne sahara kawai kuda ko kuka ba su ba to sai zangon tafiya ya biyo da su suka bi ta jikin ɗakin Ka'aba sai suka zo suka samu baiwar Allah nan wato mahaifiyar Isma'il tare da jariyarsa a wuri ga kuma ruwa biya a cikin sahara ba abin da yake da tsada a wajen ruwa larabawa a da lokacin jahiliya sun kai matsayin da sun suka yi tafiya ruwa ya yanke musu suka rufe da za su yi su kwanta da yakumi su yanka su ruwan da ke cikin su ɗaukar su don ka su mutu saboda rakumi yana shan ruwa da yawa yana da zafin sun ruwa sai da zai kwana a jirgin lokacin da ba da yi suka cikin ka, to wahala ko ko wahala ko an fata ko an rasa ruwa sai a yanka rakumi da shan ruwa da sun suka suka ga ruwa wanda ba sai an sa guga an ga wasu jirgi ba suka wuce suka ɗebi ruwan sha a da gurin suka dawo suka sake ɗebi ruwan sha da ƙarshe suka ce yiwa ai nan gurin ma ya fi garin mutuntaka sai suka taso daga tantatar yaman kwanci da kurkutan sai suka kawo masa da sama da shi ka kuke ganin wani masu karatun adadin larabawa suna tafiya kan tarihin larabawa sai a ce larabawan asali su ne larabawan yamma al'arabul ariba kenan wai laraba maka da laraba ma asali bane ba al'arabul ba kenan su ko ya kai annabi Isma'il sai ta cikin su sai ta cikin su sai ya larabci amma asalin yaron sa ba larabci bane ba ya iya larabci ya zauna a maka dan Allah ya kaddara ya zanto shi ne kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan annabi dangantu zuwa ga wannan zuriya zuwa ga wannan gida mai albarka shi sulan mun da annabawa gaba وقيل أسلمت ibrahim bai lallabe ba ya ce a can gurin ko da ta yi man amana har wanda ya kafa ce ma inda duniya ce zan baki wa umakihu kalilan thumma sarruhu ila azabin nar wa bisul masir to da haka anan sai ya haɗe gaba da yarzuquhum min al-thamarat la'allahum yashkurun sai ce ne rabbana innaka إنك ma ما wa ma nuhlim وما يخفى على الله السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء yake rabbana ya ubangiji mu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya Allah kai ka san abin da muke bayyanawa kuma ka san abin da muke boyewa wato ka san ma nukhfi abin da muke bayyana ma nolin da abin da muke bayyana wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa fis sama' babu wani abin da yake koyuwa ga Allah a cikin sama ne ko a cikin kasa komai Allah ya san sannan sai ce alhamdulillah wato ya buyi tabbata ga Allah allazi wa'ada li amri kibari wanda ya bani kyauta ta musamman bayan namun yanka alkibar man yanka girma tsufa ya bani kyautar Isma'ila wato annabi Isma'il wa Ishaq da kuma annabi Ishaq inna rabbi lalle ubangiji na da sami du'a mai an ta addu'a ne da ni ga shi na tsufa amma da haka ya bani zaɓi sai kuma yi رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يقول رب يا أبنجدنا اجعلني مقيم الصلاة فسن يالك انزمتو ما يصير بسلا ومن ذريتي أكما ذريتك أتعمون بسجد خير بسلا أبنجدنا dokin wannan addu'a Allah ya amsa masa sai da zurriya ta zuwan da haka ba samu ya amsa masa dan yace وظالم لنفسه مبين أجلين أنت مندي وأنا أجلين أنت مندي وكذب إذا هذا كما تكون من ذرية ربنا وتقبل دعاء يا أبن جدي بكرة الدعاء ربنا يا أبن جدي مفي ذكرني ولوالدي فدا فرساني ميد في عيناتي والمؤمنين فكم إذا درى فدكم من منيش yau mai hukumin hisab a ranar da hisabi zai tsaya wato ranar da za a wanzar da hisabi a gaban gobe kiyama kenan to wannan shi ne karshen addu'a ta dan tsarin bayanin da ya shafi ayoyin to sai kuma gobe Allah ya so abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuban harshe Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cewa ne haka ne mana assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya tambaya ta farko yake cewa akwai hadisin manzo tsira da amincin Allah ta tabbata da shi da yake cewa idan mutum ya mutu akwai bakin azumi a kansa to waliyansa bai rama masa ya nuna cewa a ce ana rama mutum ibada to yaya za a yi da wayannan ayoyi da suke cewa wala tabiru wa zura sun wuce da kufra da kuma wa an laita lil insani illa ma ta cewa ana rama mutum ibada da wani ya fita daga cikin wancan umumi ma ta babu da cewa la aro da am wal khas ko da lokaci ka daina gwara ayoyin alqur'ani da hadisai da fahimtar da cewa kamar sun fi da juna ko kuma suna warware juna kowanne hanyar ta daban dan Allah ya ce wata rai ba ta daukar laifin wata rai wala ta zurwa da cikin wata ukra sai ya zanto rama mutum ne Qur'an da kuma yake da nan ko an na da laifi ai ba wanda ya magana da shi na'am malam ya tambaya ta gaba yake cewa shi yana tambaya ne game da zabe irin na kasan a cikin alkur'ani da hadisi akwai dalilai da suka nuna irin shugaban da za a zaba wanda ya dace da addini shugaba abin da ake so sufa ta farko ya zanto mai ilimi na biyu ya zanto mai lafiyayyen ku wannan fa duk bayan kasancewarsa musulmi ma asalin ya zama musulmi bayan ya zama musulmi ya zama mai ilimi ya zanto mai lafiyayyen ku ilimi kuma na nufin ilimin asiri baya da haka ya zanto yana da ilimi na rayuwa don ya san yadda zai gudanar da jama'a to wannan shi ne ake bukata da sauran sufofin da malamai suke magana wanda ina ganin ba lokacin bayyana su bane ba saboda yanzu in mun ce ga wannan sufofin za ka iya nuna mana shugaban mai wannan sufofin na ci gaba malam mai ta gaba yake cewa shi rakatan fajr din nan ana yin su ne a bayyane ko a cikin kuma in alfijir ya ce to za a iya yin su aidan ma mun da ka ta mun fajir sai in alfajr ya ce to ne ake yin ta eh yana nake za ga yi ne in ga da ma ku je masallaci to duk wanda kai yayi kuma karatun ta ana yin sa ne a turanci na'am malam ne tambaya ta ga yake ta mutum ne ya rasu amma bai bar ƴaƴa ba sai ya bar matarsa da kuma jikokinsa guda biyu da ƴarsa mace guda ɗaya ya rabon gadon su yake wannan tsaron da na'am mai tambaya gaba kuma yake cewa malam ya a ahlul kitab kiristoci wanda muke tare da su yanzu su ne ahlul kitab na ainihi su ne ahlul kitab na yanzu ahlul kitab na'am kirista ne yanzu ko yahudin yanzu da suke duniya ko bakaken fata ne ko fararen fata ne ko madare na suke dai suna kai mun ahlul kitab ya ta mu'amalance su irin yadda Allah sai a mu'amalance ahlul kitab ka'idar shari'a na'am malam mai tambaya ta ga yake ka akwai bambanci tsakanin durkuso da sujjada akwai bambanci domin a sujud a shari'a baya yiwa sai in an kai goshi kasa amma a lugan larabci ko durkuso ana kiransu da suna sujjada هذا هناك فرق بين ما هو في حقيقته اللغوية وبين ما هو في حقيقته الشرعية abin da yake a hakikan larabci daban da abin da yake a hakikan shari'a a shari'a da gida shi ne goshi ya kai kasa amma a larabci ko ko ko ta da kai kasa za a ce kai su gada shi ta ake danganta su gida din zuwa ga itace ababen da ba su da hankali saboda rayuwa wanda rikin su yake kamar su gada wannan a sujudu daga wuce na'am malam ya tambaya ta ga yake sa mutum yana sallah sai bai aje sutura ba shi kuma yana so ya wuce sai ya samo wani abu ya aje a gaban sa in ya wuce ta gaban ne ya ce ya ji wasu malamai suke cewa wannan ba su isar masa ba ya isar masa ba zan ji bane sai in ya ta sutura da kansa yanzu ga mutum yana sallah ba sutura ka je ka ce sutura ka aje gaban ko ka ga baka abin da za ka yi masa sutura ba sai ka je ka zauna a gaban ka dan ka yi masa sutura har ya gama sallah duk ya halatta na'am wannan ne tambaya ta karshe yake cewa mutum ne akwai bashin azumi a kansa amma sai wani azumin ya zo ya same shi ya mance kuma bashin da yake kansa ya zai ya rama bayan muna azumin ya wuce sai rama wancan azumin da yake kansa babu kuma ta cewa a kansa na'am malam mai tambayar nan yake cewa a ƙarshen labarai na talabijin idan aka nuna za a nuna irin wai zaɓen nan yau rana kaza za a yi duhu kaza za a yi rana kaza za a yi ruwa kaza waje kaza waje kaza wannan yana da alaƙa yana da kyau a cikin addini ilimin ne na taurari ilimin taurari kuma iri ne akwai wanda shari'a ta ne akwai wanda shari'a ta hana ilimin taurari da waɗansu suke yi don su yi yunkurin gano waɗansu cutuka ko waɗansu masifu da za su faru a ƙasa a ce yanzu na cikin shekarun aliyu muna cikin shekarun kaza muna cikin kaza a zo a yi ta ƙarya ana ba mutane rubutu da albasa a cikin suna sha wannan ba ba gaskiya ba ne ko a ce in ka ga nau'in tauraro iri kaza to wannan shekarar za a yi mutuwa ko in tauraro iri kaza ya fito to kuma za a yi fadara za a yi musiba iri kaza wannan duk ba daidai bane ba amma akwai ilimin taurarin da yake fi bincike kan sararin samaniya wanda za bincike game da kaɗawar iska gabas ko yamma da sauran al'amuran da suka tafi kimiyyar sararin samaniya da gano ɗabi'ar rana gudanar rana gudanar wata gudanar taurari da yi jagoranci da wannan wajen gane alamun da ke faruwa in za a yi ruwan sama to sai ka ga irin wannan alamun a yau sai ka bayi kokarci wato kirdado za ta cewa gobe za a yi ruwa ko jibi za a yi ruwa dogaro da wannan alamun wannan ya halatta an fahimta ko duk wannan ai ba wai ina kokarin sanin dai gobe ne ba bincike suke yi idan za a yi ruwa akan gane ɗabi'ar kasa ta tafi da kaza ta wai iska ya zama kaza kaza zai zama kaza to duk lokacin da zai ga faruwar wannan sai su bincike yau su ga yaya ɗabi'ar iska take ya ɗabi'ar kaza yake sai su ba da kokarin kan cewa gobe mai yiwuwa za a yi kaza gobe za a yi kaza to sai dai tun da kafirai ne suka yi su cikin ilimin ba ta cewa mai yiwuwa za a yi kaza sai su bayar da tabbas ba su san ba wani lokaci ya takallafu as-sababu an al-musabbab wani lokaci sababin da kake gani cewa kaza zai faru to sai Allah ya canza abin kuma yake faruwa da duk da cewa ga alamar ka gani a yau to shine bambanci in an sa imani da Allah cikin ilimin ko kuma in an bar ma ilimin a tsaya da sama imani da Allah yayin da duk aka bar shi a tsaya ba imani da Allah sai da kowa suna faɗa gaba da kamar su ne ma an gobe za a yi ruwa jibi za a yi rana za a yi wace za a yi wace amma da zaran an sa Allah ya ce in sha Allah ne ana tsammanin gobe za a isa ana tsammanin gobe za a isa tsammani ce. ko da an yi ruwan ba da ni dama tsammani ya ce tsammani ya dace ba a yi ruwan ba Allah bai ga dama ba kenan wannan abin da kuke dogaro da shi zama alamar faruwar kaza yanzu kuma ya canza shi ba ka duk bincike da ake yana iya ba duk bincike ya to da ya za ba da wannan bincike za a yi kaza kuma ya zanto ba a yi kuma su bayar kuma ya kasance an to kaga wannan tambaya ne ana dogaro ne da ababai na zahiri za a kafa hujja da abin da yake na koyi to wannan babu ne babu wani shi da ya ciki ko kuma yawa Allah shi ya ciki babu illa ya da inda ne kuskuren yake waɗanda suke yi din kawai sun gabarwa kamar wadansu dokoki daga aljihunan gobe za a yi ruwa jibi za a yi gaskiya za a yi guguwa za a yi wa shi ba tare da sanya Allah ya to wannan shi ne malam ya tambaya ta ga yake cewa wane ne Sheikh Abdul Wahab kuma yana so ya ji tarihin Sheikh Jafar Mahmud Adam Sheikh Muhammad gina Abdulwahab ina ce ta san kana rubun ce ka Abdulwahab da ake jingina masa kungiyar Wahabiyyanci in wannan kake bukatan tarihin su sai ka bari sai gobe in Allah ya wa assalamu alaikum wa ko ko ko ko ko